Išeimo knyga 34 skyrius Viešpats tarė mozei, išsikirsk dvi akmeninės plokštes. Aš juose įrašysiu žodžius, kurie buvo sudaužytose plokštėse. Rytą būk pasiruošęs, užlipk į Sinajaus kalną ir atsistok mano akivaizdoje. Ne vienas su tavimi tegul neteina ir ne vienas ten nepasirodo visame kalne. Taip pat galvijai ir avis ten nesigano prie kalno. Jis iškirto iš akmens dvi plokštes, kokios buvo pirmosios. Atsikėlęs anksti rytą, užlipo į Sinajaus kalną, kaip viešpats buvo įsakęs, neždamas rankose plokštes. Viešpats nužengė debesyje ir atsistojo šalia jo ir paskelbė savo vardą – viešpats. Viešpats praėjo pro jį ir paskelbė – viešpats, viešpats Dievas, gailestingas ir maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos, parodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybės ir nuodėmes, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bei baudžiantis už tėvų nusikaltimus, vaikus ir vaikaičius iki trečios ir ketvirtos kartos. Mozė skubiai nusilenkė iki žemės ir pagarbino viešpatį. Ir jis sakė, jei radau malonę tavo akise, viešpatie, maldauju tave, eik kartu su mumis nes tauta yra kitasprandė. Atleisk mūsų neteisybės ir nuodėmes, padaryk mus savo nuosavybę. Viešpats atsakė, štai, darau sandorą ir visos tavo tautos akise darysiu stebuklus, kokiu niekas nedarė žemėje ir jokiose tautose. Šita tauta matys viešpatės darbą nes aš su tavimi darysiu bauginančių dalykų. Įsidėmėk, ką šiandien tau įsakau. Aš išvarysiu tavo akivaizdoje amoritus, kanonečius, hetitus, perizus, hivus ir jebusiečius. Saugokis ir nedaryk sandoros su tų kraštų gyventojais, kad jie netaptų jums spastais sugriauk jų aukurus, sutrupink atvaizdus ir iškirsk giraites. Negarbink svetimų dievų, nes viešpats yra pavidus dievas. Nedaryk sandoros su anų kraštų žmonėmis, kad kas nors iš jų garbinės tabus nepasikviestų tavęs jų aukų valgyti. Neimk savo sunoms žmonų iš jų dukterų, kad jos, garbindamos stabus, neįtrauktų ir tavo sunų garbinti jų dievų. Nepasigamink nulietų dievų. Švesk neraugintos duono šventę. Septynės dienas valgyk neraugintą duoną, abibo mėnesį, kaip įsakiau, nes abibo mėnesį išėjai iš Egipto. Visų gyvulių pirmagimiai yra mano, patinėliai, jautukai ir eriukai. Aslo pirmagimį išpirksi avinų, o jei jo neišpirksi, nusukiam sprandą. Pirmagimus savo sunus išpirk ir nepasirodyk mano akivaizdoje tuščiomis rankomis. Šešias dienas dirbk, septintą dieną ilsėkis net sejos ir pjūties metu. Švesk savaičių šventę. Tai yra pirmųjų kviečių derlių šventė. Taip pat derliaus nuėmimo šventė metams baigiantis. Tris kartus per metus visi tavo vyrai privalo pasirodyti viešpaties Izraelio dievo akivaizdoje. Aš išvarysiu tautas prieš tave ir išplėsiu tavo krašto ribas. Niekas nepuls tavo žemių, tau išėjus pasirodyti tris kartus per metus viešpaties tavo dievo akivaizdoje. Neaukok mano aukos kraujo kartu su raugu. Nieko nepalik iki ryto iš paschos aukos. Savo lauko pirmuosius vaisius atgabenk į viešpatės dievo namus nevirk ožiuko jo motinos pienę. Viešpats tarė mozei, užrašyk žodžius, kuriais padariau sandorą su tavimi ir Izraeliu. Jis buvo ant kalno su viešpačiu 40 dienų ir 40 naktų, nevalgė duonos ir negėrė vandens. Ir jis įrašė plokštėse sandros žodžius, dešimt įsakymų. Nužengdamas nuo Sinajos kalno, Moze nešėsi dvi liūdimo plokštes ir nežinojo, kad jo veidas po pašnekėsio su viešpačiu spindėjo. Aronas ir Izraelitai, matydami spindinti Mozės veidą, bijojo prie jo prieiti. Tik jam pašaukus, Aronas ir visi vyresnieji susirinko pas jį. Moze kalbėjo su jais. Po to susirinko ir visi izraelitai. Jis jiems perdavė viską, ką viešpats jam kalbėjo Sinajaus kalne. Baigęs kalbėti, jis užsidėjo ant veido gaubtuvą. Įėjęs pas viešpatį ir su juo kalbėdamas, Moze gaubtuvą nusimdavo. Išėjęs, perdodavo izraelitams viską, kas jam buvo įsakyta. Izraelio vaikai matė Mozės veidą, kad jis spindėjo, ir Mozė užsidėdavo gaubtuvą, kol vėl eidavo kalbėti su juo.